Eta hasteko zerrenda bat belarriak ideki edo ideki edo untsa ideki, bai, bon, ulertu nausie, Zuen izena behar bat arte hortan da. Agerkunde, eguzkine, txomin, aitzuriaga, gurutze, ramuntxo, bihotz, ihintza, pakita, idantzu. Berra, zuen izena entzun duzue, kontseilu bat, zuen izena entzun baduzue, zerrendauntan, aldatu izenez, topito.com webguneak, frantses webgune bat da, edo ustuto inarrian estatu batuetatik heldu dela, eta unek euskal izen txarrenak zerrendatu ditu, eta sustut txarrenak aipatzerakoan, debekatu behar litaizkenak aipatzen ditu. Horretarazen dauzkitzat, eh? agerkunde, eguzkine, txomin, aitzuriaga gurutze, jamuntxo, bihotz, ientzapakita eta irantzu. Ola gehiago min egiteko artikulua idazten duenak lehenik aipatzen ditu Euskaldunak eganez pertsona bikainak direla, haien hizkuntzaren jatorriaz linguistek ez dutelako sekretua atseman oraindik Euskal Herria Bizki edera delako eta Bixente Lizarazu delako. Bixente Lizarazu delako hori da, eh? ez niz trompatu, bon, no koment. Baina izenen aldetik aldiz, hor lana badugula eraiten du. Egi erran irringarri zen, itz jokoak egin bazituen, izenekin baina ez eh, argudio gisa eguneroko bizian baliatzeko esaldi batzu idatzi ditu, adibidez, uh, eguzkine hartu zure zakua, uh, aitzuriaga, goazen etxerat, edo, bo, olako zer nahi botatzen dut, baina hori erraiten du, beraz, interesik gabeko zerrenda bat da. Bo, ez da bai da sortu du, xare sozialetan eta komentario initz Euskaldunen gandik adibidez. Gero, barkatzen aldituku ditugu topito deitzen den webgunekoak, eh? eta ez dugu itz txarrik eginen topito izenarekin, ideiak atsemaiteko ez da errax izan behar, ala ere egunero olako zerrendak egin behar dituztelako edo zein gaien inguruan, imaginazioa landu behar dute eta soka sobera tiratzen delarik gehienetan, ebe soka hori hausten da. Itzetapur Eta bideo bat ere aipatzeko hitzaz, ala ere sarean hainitz uh, eh, trokatua baita eta inarrosi baitu pixka bat beti aktualitateko gaiari lotua dena errefusiatuen eh, mugimenduari eh, lotua beraz eta uh, Ungarian gertatzen da hau bideoan agertzen dira beraz errefusiatu batzu poliziaren tartetik, poliziaren gandik eskapatu nahian, Serbiako muga pasatu naian ere zehatza izaiteko eta e, eh, bekazetari initz badira tartean eta tartean ere bada e, be bideo bat egiten duen kamera bat, kazetari bat eta eh, be batzu, irrefusiatu batzu korrika eskapatzen saiatzen direlarik poliziaren tartetik. Hop, telebistako kamerakoak uh, zango aluzatzen du, eta hop, eh, bat erogarazten, aita bat eh, bere semearekin pentsu dut, beraz erochtzen ikusten dira, hop, beste ustiko bat, jestu simpleak, uh, bizikifite eginak eta bideoan agertzen direnak, sarean beraz, itzulika ari den bideoa, eta, be, jakin nik iduriz, kamera bideo do bideo hau eh, kanporatua izan nahi duriz bere enpresatik. Hala, jakin guk uh, gure ipagaietan dugula ere eh, hori uh, seiak lorten gutitan Juliet Bergunian gurekin izanen da, la cima del karteko kidea, horretaraziz bera zendaiako zen, zentroa, uh, badura urteak hor dela eta inguruan elkarte bat ere badela uh, be, paperik gabekoak laguntzeko eta beraz eh, beren iritzia hartuko dugu, azkenean eh, azken egunetan egun hauetan agertzen den elkartasun eh, berri hau uni begira eta sustut beraz gobernuen lanari begira. eta musikarekin pausaino bat ere egin dezaun, musika aipatzeko, Uh, aktualitatean den eh, talde bat, eh, kontzertuak egiten dituenak etengabe momentu untan, behitxarrak taldeak, otan edo naturen aurkako kontzertu baten parte hartuko du, Zaragozan, uh, ireila bukaeran aski, eta Larrazon Espainiol kazetak aipatzen du, nola egan uh, Larrazon ezagutzen ez duzuen entzat, Espainiako eskuin muturaren prentsa dela erraiten alda, eh, simpliki, eta Larrazonek titulu hau eman dio aipagaiari, Podemos Podemos alderdiko kidea den Zaragozako auzapezak baimendu du etaren alde den musika talde bati bere egian jotzea nola polemika sortu ez delarik izaiterik e, be olako titulu probakatzaile bat idatzi eta suapiztu larazonek hori usaian bizikiuntza egiten du. Lertuzie berritxarrak, lemak, aingurak berritxarrak, lemak, aingurak kantuarekin. Zaragozak aingurak behitxarrak eh, taldea egan bezala Zaragozan eh, izanen dira eta beraz larazon uh, eh, egunkariak aipatzen zuen Podemos alderdiko den Zaragozako hau baimendudu baimendu du etaren den musika talde bati bere egian jotzea hori alp aipagaietan egan bezala Zeta telebista utzi, gatiabitz! Zeta telebista laster gurekin marko hori zanen da eta hori tarazten dautziet sare sozialetan atxemaiten alduziela itz eta putz emankizuna telebista utz pitz hori ez duzia anzten espero dut behintzat eta eh, beraz eh, sare uh, sozialetan malin baziste Twitteren eta Facebooken uh, eh, skira gehiagotan hortan jadanik ez da gaizki hori uh, tarazten dautziet uh, nahi baituzie erreakzioak utzi zerbaitekin ez dizte kontent edo alderantziz sobera maite duzie. Idatzi eta mesua pasaraziko dugu hemen antenan laster, sorpresa bat ere ukaren dugu ondoko astetan. Telefono zebaki simple baten bidez ere mesu bat adibidez igortzen alko duzie uh, egiteko. Simpleago sare sozialetatik kanpo balin bazizte eta horretaraziz sare sozialeak, sare sozialak beti neurian baliatzen zea mundu bat baita hortik kanpo ere eta bai. Eta gure artean dugu, Marko, atxaldeon. Atxaldeon. Espaliko partez. Bai. Uda ongi pastu duzu? Be bai, bizikuntza, beruan, freskoan, denetarik. Bai, ongi. Zuk Bai, bai, bai, erdilanean ere, baina bon. Erdilanean? Bai, bai. Zer da erdilanean? Erdilanean, ba, bait nuen hein, proiektu batzuk uh, segitu behar, eguneroko marrazkiak eta hori. Eta, ah, ah eguneroko marrazkiak, behartu zira egunero marrazki bat egitea. Bai, hori sartu nintzen challenge tiki honetan, duela zaketzen bat urte, Facebooken. Hein. eta duela bi eginen duen eh, egunero marazki bat eta hor eh, segitzen dut dohain nola e, enetako eta errako eh, e-, egunero marazki bat egiten Zure burua behartu duzu bakarrik azkenean egitea? Euh, bai, bai, eta pixkatene euh, ditudan euh, momentu libreak betetzeko, ez dakit hori... Ah, uh, <laughs> momentu libreak eh, ba, pasatzen dituzu hola marrazkiak egiten? Ba, nik ez dut pipatzen, orduan uh, ah. pipatu horrez marrazten dut. Eta ikusten dut hori Facebooken, eta Twitteren, eta Instagramen, badira horako proiektu hainitz. Mm. Hori, eta hori fenomeno uh, aktual bat da, edo gaurko fenomen bat da, hori gira mundu berezibatean batean, hori irudiak egunero bai. pasatzen dira, eta minutelo edo eta oartuak gira hori uh, argazki edo informazio guztiak, mm egunero, hala. Ja, teknologia berriekin, horrein, berda, fite gauza initz, beti gauza berriak, etengabe, eta beraz, maraskilariak ere joko hortan jartu behar Bai, bai, maraskilariak, tekstu, eh, gilolariak, arkaskilariak, mm. bera, hor, Egiten dugu uh, eh, lehenan bezala egunero joaten zarete ere lanerat. Bai, egia <laughs> da. Hau da, eh? Hau da. Hau da, ez dakit hori fenomeno berrezi bat da. Eta nun bait, uh, eh, eh, bai, da ere... Uh, Uh, zure lanera er, errakusteko. Eta batzutan ere, eta ikusten da ere, uh, egunero eta naluzu zure selfie bat, zure argazki bat. Ha, ah, zure buruaren argazki bat. A, argazki haipatu hain zen, nahi nuke haipatu, eh, zure selfia, hola garen dugu, zentazuk egunero beraz marrazki bat Oi. Bai. iten baituzu. Uh, eh, Asi zinen, eh, bon, da, uh, batekin zer den bizitzea, azkenean. Ba, zure bai. bizia ikusten da marrazkitan egunero. ba, <laughs> ba, eta batzutan bi aldiz egunero. Gainera. da. Uh, Bizi, biziki betea duzu orduan. Uh, ba, ba, denon bezala, nik irabakirut dut e- e- e- erakustea. Hori da. Zaila da bizitzea marrazkilari batekin? Uh, eh, Zdakit, behar da uh, bizi denari. <laughs> Marazkietan agertzen da bederen eh, bai, bai, bai, bai, reakzio desberdinak. Eta, eta duela guti bere web, uh, web Facebooka idikidu du <laughs> ba, Bera ere munduan sartzen da. Bai, bai. E, eta egin zinuen ere uh, lanbide desberdinak ere. Ez bakarrik marazkilari, azkenean. Uh... Bai, adibidez goizuntan, da uh, irakasle batekin bizi, nola da. Ah, bai. Da. Hala. Ba ez, pixkat private joke gelditzen gel bai. zen hori eh, marazkilari batekin, eta ireki dut, eta geldikin dut, eh, diet uh, eh, irakuileak bide ofizioen, mm. lagunen ofizioen errakustea, eta nik marazki bat egiteko. Hago da, challenge bat egiteko, egunero zabait asmatu behar da. Mm Asko hori interneten, Badira, webgunean hitz propatzen dutenek hori eh, egunero uh, eh, marazki bat, argazki bat, otekstu bat. Interaskarienak dira lema bat duterarik. Ah, bai. hori da. Ah, dibidez, egunero arzen duzu, zure antzinean du duzu arbola. Hau da, lema bat. Hori, mm zure aurpegia arzen duzu, mhm. egunero. gero, badira, aplikazioan batzuk zure eguneroko argazkiak filma bat egiteko. Egia. Bideo bat. Eh? Eta huartunez justuki, eh, zure azken marrazkietan, eh, pixkat loditu zinela? Loditu, eta berba eh, ez dut bakarik maraztu uh, udeuntan, <laughs> berbat, berba, ba, idan dut ah. Hala, hori da, eta bon, hau da hene karikatu da. Aibiaz <laughs> hor, horrezen Facebooken, bada Jean Solé, CDM, fluid glaciareko marrazki, bat, mm. eguneroko, e, du marrazo bat. bat edo ba, marazo bat egiten du. Ados. Ha, euh, Jean, uh, fe, Julien Solé berak eiten du. Uh, gero Instagramekin duzu One Day, One Draw. Bai. Etxe gizan alduzu euh, munduan zezear challenge hori egiten dutenak. Bai? One day, one draw, oh, bai. egin nahi du eh, egun bat marazki bai, bat. Ba, egun bat Nik egin nuen duela bi orte egunero bat. Egunero bat, eta egunero bat.com uh, eh, web gunean ikusten alda. Zen lema bat hartu, idei bat, personai bat, ar arkatz bat, eta honen ah, guduan egunero marazki bat Desperdintasuna, horiek pakatuak dira mm. hori horren egiteko. <laughs> Eta nahi ba, bauzula disiplina minimo bat, ara ere, Markus, eta zakit, marraskilariek eh, nik aski artista ikusten ditut, eta eh, disiplina gutirekin. <laughs> Ez dakit disiplina, ala super eh, superagbitatea eh, hori... Eh, super, zer? Eh, hiperaktibitatea? Ba, hi, ba hiperaktibitatea, ah, nahi zela. super... Eh, ouais. baito, ba, eh, superaktif, hiperaktif delakoa. Ba, behar dut nik e, marraztu. Baitz, orain txe eh, marrazki bat egin duzu ere? Baitz, zezen bat. Zezen bat, zendako. <laughs> Haitu bai, behitut hori aurrek e, eh, zezenen kantua. Ah, kantatzen <laughs> zutela. Hori, da, hori da, Ez nik badut eta nik ezagutzen dut horako marrazki, ba, ni bezalako marrazki laliak ere hori egunero marraztu gartuenak, eta xisko meneta dibidez, mm. eta beste, hori. Uh, hau da, ez da, ez da gu aparte. Mm. Bai, hola. Suen barne da, beharrezkoa da, egunero. Bai, bai. Hora, galdin, norbaite galdin Instagramen sartzea, baina, bon, aski da, eh, Twitter, Facebook, Instagram, ezekitzer, na, na, na, na, es. hala. Sobera. Sobera, bai, bai. Baina, bon, egunero zarbaite eta nabela da, eta hori uh, interesgarria da. Batzuak iten dute, beraz, hoien burua argazkitan hartu, adibidez, bai, egunero. Bai, bai, bai. Zer da interesa hor? Bai. E existitzen zirela? Eh, bai, existitzen zirela, bai. Zukorek usten duzu? Uh... Eh, Zubitsi da, zure burua argazkitan hartzea egunero eta interneten emaitea gainera? Badoa horako... Ez, eta ez da egunean egiten duzun du, ba, uh, argazkia interesgarriena da, bukaeran galditzen dena filmatiki hori. Hori mugimendua hori hmm, badira initzulakoak eh? bai, bai bai bai bai gero uh, eskolak edo eskolak edo proposatzen dute argiketa bezala egunero obra bat erakustea aurrera. adibidez ados hola ah bai, eh? bai bai bai hola badira ere pizka bat artea irekitzeko aurre, beraz Ba, gero problema da, nik nahi, nahi, nahi agunuke piskat uh, denbola gelditu piskat. Aurrek egunero badute gauzak hainitz errakusteko, ikusteko Facebooken. Berako genuke piskat gelditu unun baita, eh? bai. piskat bat hartu eta egon. Muzeora joan. Eh? Demora hartu eta bai, ez... irudia bai. bai eh, Irudiainiz, klak, klak, klak, klak, beti... Ba, eta pentsatu, beharba, nik erritmo berrizi bat hartu dut, interneten erritmo berrizi bat delako. Ez, bat, ez egunero edo bi egunero zarbet ematen, Desagertzen zira. Desagertzen zira. Mm Hala, -hmm. itutzen zira. Baina, bon, batzutan nahi dut, eh? eh Gertzeko itzuntan ikin naiz, bon, oai, aski, <laughs> aski, egunero ez, bi egunero eta ez. <laughs> ba, etut gauza, pipatzaile bat bezala niz. Erretz eh, ordez, uh, marrazkiak egin behar dituzu. Hori da. Bo, ez da gaizki, osasunaren zart ez du txarra iduri ez? Baina, bon, honek eh, ez du uh, burra ematen... Zure espinaketan. <laughs> Hori da. Bo, eta ez duzu nahi egin, marazki bat hmm. eh, hitz eta putzen zat uh, eh, bihaztero? Hala, ala, ah, ok, egin dezagun. Irratiko bizia edo lako zerbait, eh, irringen bai, bai, ez zaiten alda, edo beste zerbait ideia bat, bali ma Bai, bai, bai. Edo putz bai. baten bizia, edo... Hori da, putz baten bizia, hori da. <laughs> <laughs> eta ematen dut uh, Twitteren. Eta bai, adibidez. Emeten dut Twitteren, ok. Horteko desafioa. <laughs> Beste bat. Beste bat. Ez banuen aski. Hola, hori gen nuen. Ba, eta, eta segitzen dut, eh, segituko dut eh, zuekin ere. Ah, Be bai, biztan dena. bai. bai. Prefosta. Bo, Marko, irureun eta irurogeita bostegun eh, beraz marazkian argazkitan, zuk zure segituko duzu hitz eta putzen ez dira inbeste egun desafiotikia da, <laughs> duzu zait. Entzatuko, putz baten bizia. Amaitatu zori. Bai, hori bai, aski <laughs> simplea. Aio, Marko, bila Aio, gelarte. Eta oraindanik danik, ordu duzue Markoren marazkia ikusine bauzie, Twitteren atsemanen duzue, xarean eh, beraz interneten. Ez bazizte Twitteren erez, uh, eh, soiten alduzie, horretarazten nautzie eta ere, eh, zuen bilatzailean maiten duzie itzputz Twitter, eta hor agertuko zauzie beraz pasatzen den guzia gure Twitter konduan, eta tartean beraz Markoren marazkia, uh, be inspiratu izan da lehen aipatu dudan eh, bideoarekin, hor, eh, kasetari batek eh, ostikoak eman baititu be errefusiatu bat zuei, Petra Laszlo deitzen dena, eta be putz batek lujera botatzen du, Petra beraz kamera atxikitzen zuen emazte hori, eta beraz bi astero lako marrazki bat guretzat, zesantzadugun, milesker Marko Laster, pantxika Rambideri itza aktualitatean gerituko gira gainera, bere iri iritziarekin eta eh, gurekin izanen da Juliet Berguina Simad Elkarteko Kidea uh, eh, refusiatuen eksodoa beraz aipatuko dugu berarekin bostak eterdi mementuz euskal irratietan berriak zurekin maite lepai Arrestihunen zure guztiara zure guztiara Sei urteen zati zenpetzen den luralde kontratieak beanta hartu du finanzamentiaikin ez adostanak badirakoz departamenti eta estadua prestia hartik eskualdiak ez du ez sos habo eman nahi bihargo izan garrapen kontseluko bilkako aipagei nausia izanen da hauan. Bagoaz kolektiboak galtegiten dio Frantziai Alberto Plazaola preso hien euroa gindua ez onartzeko. aste hartien paueko hausitegiak erabaki bat hartu beharra du, arte hortan libro utzik izan da. Basterak haidia minbiatzen errefugiatien aterbetze gehiaekin eta alemaniek submugak zabalte balin badutu beste estatiak aldiz nekez ari die erabaki baten hartzeko, Europak erabaki bat hartu beharko diala eta hartu due bai, egun eta hiutan hogei mila errefugiatien hartzeko eta hoiek beharko diela aterbetu, hunazer erabaki hartu ikizan den Europa mailan. Eta go eskualdian aldiz, de Capdeviele, Bayonako deputatiek gehi egiten du herriko etxe, herrien arteko elkartasun txare batetan eh, e refugiatu hoien ere zebitzeko jadanik herri somaitek, eben eh, engaiamentia e hartu die xail hortan. Ustaritzeko herriak eza eman du sudmin empresai urhia ikertzeko sedian eskazak direlako aurkezpen txostenian, one ok bako txada espeletako hauza pesa, arapostu Baikora, Emandiana. Eta kad ungamenen defentsako alkartiek salgatzen du urreik ikertze sede hoi, justoki eramailia eta kosadua estudioan egilia eh, bergentia dela koz, ala nolak Christian Valier, bestalde, prefetaen egiteko manea salgatzen du kadek sehetasunak prefetak estutia la koz salgatu nahin. Pelotasalek seheteik guiti hitzortia die urruinan, Paries izeneko trofeoan finala ekin, Salander, Aiko Dia, Elgar eta Dukazuen Etzian. Ondoko hitzordia berriekin sari seietan. Musika berri unekin abiatzen ditugu sasoin berriko lehen kanpoko mintzaldia. Eta lehen emanaldi juntan, aipatuko dugu intxauzetan joan den hilabete ondarian iragandiren debate tarik bat. Aurten ere, bizitegien politika izan da solasgai, baina gehiago aldiuntan Europari itzulia. Astezken agatxuntan segituko dugun lehen main ingurua izanen da, zer atxiki behar gote da frantses modelotik. Zer aldatu behar da, zer atxiki behar da. Asteuntako kanpoko mintzaldian, astezken agatxean, behatziontan Euskari Gatietan. Euskari Departamentuko bi euskarazko aulkulari pedagogikoak gure gomitak goiz goizberin, Isabel Karrikart eta Maialen Perri, beren lanpostuetaz gain, eskola elebiduno publikoaren egoera ipatuko daukute. Vous connaissez être un gamin Baiunako auzitegiko epaiak. Vous auriez volé de, du fromage, d'un Astelehen goizez, sortziak laurden gutitan. Battez-vous comme il faut. Boysberry. Vous vous droguez Vous vous droguez Non. Tribunal del, tribunal del, del pueblo. Hau da beraz, kronika berri bat ere zuten alko duziena Tribunal del Pueblo, beraz titika gure lankidea uzitegirat joanen da eta beraz bere ikuspegia egerekin ere uh, eh, zuten alko dituzie hauzi eh, uh, batzu eta itzeta putzen prentsa ipatzeko tenorea. Prentxan eh, tenore untan Katalunia aipagai urbiltzen ari da Kataluniako dia da, irailaren amekan egiten da urtero bezala eta beraz hor prentxan hasten dira aipamenak eh, ere agertzen eta tartean beraz berrian gaina da tenore untan prozesua babesten dut badakidalako ez duela pertsona edo alderdi bakar batek agintzen eh, Kataluniako parlamenturako haute hauteskundeetan Juntspelsi hautagaitzako eh, Gironako zerrendaburua izango da Luis Liak kantaria zagutzen duzi Luis Liak ari eginiko elkarrizketa argitaratuko du beraz biak berriak eta beraz hemen aintzin jasta bat zenuten Beste gaietan eh, berrian irailaren amekako erromesaldia beraz kronika bereziak badira Kataluniako prozesu subiranistari buruz han bertatik diren kazetariek idatzirik. Eh, irakurtzen aldituzue eh, zue Euskal Herria irratia ere aipagai berrian, licentzia ospatzeko festa bat antolatuko baitu, Iruña erriko irratia, kemendik beraz gorezbenako e, eh, eka be, bidaliz, Euskal Herria irratiko kideak eta nafarroako Euskal ordezkariak agertzen dira beraz katakraken hartu argazki batean, eta festa hori irailaren hogeita magean eginen dute Iruñeko kafean zokian ekitaldi batekin Euskaldun eta Euskaltzaleekin Euskalegia irratiari lizentzia eman diotela ospatzeko. Hori ere, aipagai eh, justuki, eh, argian barkatu, eta argiak ere aipatzen du bere pesta urtero egiten duen argia eguna. E, argia eguneko bazkarirako txartelak salgai dira, irailaren hogeian eginen dute oinatin, eta bedeneri idekia duzue, garaiko produktuen egindako menua, eh, eta bazkar ondoan Jakoba errekondoren sola saldia izanen da. Uh, Aspi eta marrazkilariaz lagundurik eta egun txikia deitu dute txikitik eragiten eta behor hainbat ekitaldi ere izanen dira Espainiako gastu militara aurre kontuen proiektuan azaltzen dena baino lau aldiz handiagoa da rasoien eh, gobernuak urrian onartuko dituen aurre kontuek gastu militarerat bideratutako emezortzi mila milioi euro gordetzen dituzte ikerlan baten arabera ez da guti ala ere eh, gastu militarak uh, eh, aurre kontuan agertzen direnak baino lau aldiz handiago lortuko dut argian aipagai Bai, eta argian ere, aipagai donostia 2008-ren egoitza okupatua izan dela goizuntan. Okupatu dute simbolikoki kortsoeneako kideek, gaztetxeko kideek. E, donostia 2008 Europako kultur iriburutzako egoitzan, sartu dira, udaletik edo etxetik kapitalaren kultura sustatzen dela eta gaztetxea ez botatzeko aldarrikatu dute. Joen hasten hasiz bota gertatzen hasi zirela eta azkenean gibelera tegin justiziaz kanpo baitzen. Kolegez kanpo. Ieslariekin elkartasun txarea edatzen Iruñean Ieslariekin elkartasunaren aldeko manifestazioa kaseta puntu eusen eh, aipagai eh, eta media bazken ere eh, mobilizazio errikoi bat edo erritar bat uh, be refusiatuei egiteko larun batean eginen dena bai hori da beraz aipagai nagusietan eta bestalde kasetan ikerketarako laguntzak banatu dituela Eusko ikaskuntzak, la, joaren larun batean zazpi ikerlarieri diru laguntza bat eh, eskaini dute. Eta bestalde Eliza aipagai ere ezkontza deusestatzeko prozesua azkartu eta merkatuko du Elizak ezkontza katolikoa e, anulatzeko, deusestatzeko prozesua buka ezina jasan behar izan duten askorentza eta rinagoa, erresagoa eta merkeagoa izanen da emendik aintzina Francisco Aita Sanduak atzo onartu zuen erreformari esker. Media bazken handi eh, eh, elkarrizketa, haste honetan eh, Euskal Iratietan ere egin dugun bezala, abertzalea beraz, sozialisten zerrendan aurkeztuko baita ondoko hauteskundetan, eskualdeko hauteskundetan eta berak dion bezala tituluan, abertzale gisa pres naiz, uh, aurre egiteko kontradikzio batzuei. Eta zidoztekin bukatzen dugu prentsaitzulino hau errefusiatuak aipagai e, eh, Frantzian agertzen direla lehen errefusiatuak eh, bizi berri batentzat titulu nagusia eta bestalde eh, treinak aipagai bi abiadura hondiko, treina blokatuak parixe eta bordalen e, tarte hortan turren iduriz e, ekin zabaten ondorioz edo zerbait gertatu da istripu bat, gaitasunak dituzi zidu ezten. Errefusiatuen gaia gokera ipatuko dugu laster gure gomitarekin Juliet Berguña izanen da, zima delkarteko kidea eta pantxika erran bide zukere aipagaietan gaur. kidea eta zukere aipagaietan Erantzuna, siriatik datozen errefusiatuak nahi ez dituzten frantxeseri. Una, Franz 24 nazioarteko berrietan berezitua den edabideko Silvan Atal kasetariak idatzi gutunaren titulua. Gero eta errefusiatu gehiagok Europan aterbea sekatzen dutelarik, bereziki Sirian gerla zibilari ies egiteko, frantses komunikabide batzuek egin inkestek agertzen dute frantsesen gehiengoa Siriak errefusiatu hauen errezibitzearen kontrakoa dela. Inkesta hauen arabera ere, gehiengo zabal batek dio terorismoaz beldurtua dela eta begionez ikusten dituela frantziak egiten dituen bombardaketak estatu islamikoaren kontra. Bizkitartean, borroka haueri ies egin nahi duten familiak ez dituzte sokorritu nahi. Zergaitik, alde batetik musulmanoak direlako, eta beraz potentzialki terroristak direlako beren ustez. Eta bestetik, langa bizian direlako, eta beldur dira errefusiatuek lana ebastea. Frantxe haueri Silvian Atal bi erantzune maiten die. Lehenik, Diadismoa, Estela bakarrik bombardatzeekin gaindituko. Bestetik, Estela pentsatu behar, errefusiatu hauek beren bizia, landierian emaiten dutela bidaia luze eta arriskutsuetan frantziako sozial sistema ederak erakarririk. Ala balitz, gehiagok autatuko zuten frantziara ditea, Alemania edo Bretania handiarat joan ordez. Alemanian, diendek ez uste errifusiatuek beren lana ebatxiko dietela. Alderantziz, ez da pentsatu behar Angela Merkelek bapatean bihotz handi bat baduela zorzio mila errifusiatu errezibituz inbestizabendu bat egiten baitu etorkizunerako inbestizamendua. Europan irian dana bat mobilizatzen hasiak dira errefusiatuen errezibitzeko, Euskal Herrian iruña izan da lehena aterpe irien sarean sartzen, Ipar Euskal Herrian atarratze eta endaia prestagertu omen dira laguntza ekartzeko, baina pentsazon bat bigarren etxe bizitza utx baden Euskal Herrian, pentsa zonbat siriak errefusiatu aterbelaiken etxe bizitza hauetan. Gogo eta L'avi Ciset em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca a on estem tots lligats si no podem desfens en mai no podrem caminar si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà qui molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Luis Liak entzuten zenuten lestaka kantu famatuarekin, eh, lehen erran bezala, eh, Kataluniako uh, Junts Pelsi, autagaitzako uh, buru izango da, Gironako buru kantari hau, katalan hau, eta lestaka kantu famatua, hainbat izkuntzetan, berroita amar izkuntzetara titzulia izan den kantua, tartean ere Euskaraz, ezagutuko duzie, eta be, gara garaian uh, eh, Frankoren diktadura garaian idatzi zuen eh, kantu hau eta geruztik ebe askatasunaren simbolo gisa bilakatu den kantua bostaketa eta berrogeita sei dira eta gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Eta ekialde urbileko eta Afrika iparaldeko gatazkek beharturik milaka biztan lehek ies egiten eh, dute hor azken asteetan hainit zaipatzen da uh, be azkenan gune segurago baten bila direlako ere egoera berezialare gelditzen da azken uh, Europaren historian behintzat bigarren uh, gerla mundialetik eksodo handiena baita aipatuko dugu Eh, gai hori ipatu dugu hainbat gomitekin eh, eh, astean zehar eta gaur beraz zima delkarteko Juliet Bergunian gurekin dugu, atxalde hon. Atxalde hon. Hor, eh, Europatik dira azken berriak eh, hainitz aipatzen direnak hor uh, eh, prentxan, eunta irurogei mila errefusiatu hartzeko larrialdiko politika bat sortzea erabaki du Europak edo Bruselak. Zuk, uh, Juliet Bergunia, hola ikusten duzu iniziatiba hori? Gana nuke askenean, zenta er, pentsatzia eta erraitia posibe dela uh, eh, ogoi, bat eh, garren mendian estia gure mugak ez da posibe. Diendia irriskoan direlarik bere familiekin edo zoin langera eh, pasatuko dute eskapatzeko. Ta hori da egora, eh? bada gerla uh, nun nahi, bai Afrikan, bai eta tiranoak, eta orduan jende horiek behar dute nunbeit eskapatu eta gerlan denboran, eh, juduak ere egin dute hola lehen, eta etxe batzuk idekiak izan dira, beste batzuk ez, eta hoai ber gauza da. Egun tairurogei mila, beraz, uh, onartzea erabakidu Europak, jakinik iduriz hor, Grecia, Italia, Ungarian, laureun tairuro gehi tamar mila direla kondatuak behintzate. Ez da, baita ez da, ez da, hoin... Eh, haundia, eh, eran nahi du hamar, eh, hamar departamentu entzat. Eh, ordean zer da, hamar jende eh, hilabetero. Hori posible da, naikeria barima da posible da. Eta behar da pentsatu ere, jende horiek ez dira betiko on, eh, onarat etortzen. Eh? dira eskapatzeko langer bat. Eh, gero, egoera aldatzen bada haien eh, herria, ne, be, berriz joanen dira. E, ideia da, ebe integrazia inala, onat etorraztia, eta es, aurrak eskolatzia, eta voilà, et, eta hori epe laburian batzuk integratuko dira, eta bon, hemen uh, bizi izan, izanen dira, baina beste batzuk ez. Mm. Realitatea hori da, eta mundu uh, ideki batian gira, ez esten aldela mugabat. Ez da posible horai. Erronka humanitarioa aipatu du adibidez eh, Angela Merkelek. Uh, erronka humanitario hori aurre egiteko presela adirazidu. Lan humanitarioa da hor, bakarrik Europaren errola? Uh, pentsatzen dut politika mailan ere behar dela uh, lan egin uh, onu bezalakoak edo Europako e, buruzagiak edo François Hollande, edo Merkel, edo horiek, ebe behar dute zeit egin diplomazia askar bat egin alda, gauzak alda arazteko. Eman dezaun Libian, nok hildu hango tiranoa. Be, frantziak. Ez da antzi hori. Eta guai mafia guziak Libian dira. Ordean guk ere badugu gure partia, eh? Hortan, problema hortan, eta bada politika mailan eh, zer lan. Eta hor ere ikusten eh, dena eh, errefusiatuetan ala ere kotak aipatzen dira, beraz zenbaki batzu lehen aipatu dugu mezala, aipatzen da ere uh, selekzio bat egiten dela, ala ere errefusiatuak eh, Gerla, ez da bakarrik Iraken ala, uh, ala Sirian, Afrikan, eman dezan, Charlie Eh, Charlie Hebdon uh, eh, hilketan onduan, berhastean, zan dira uh, eh, amarka jende Boko Haramek hil duet, dutenak Nigerian. Ne hor ez haipatu hori. Uh, haipatu dugu uh, liseoko neska horiek, uh, baina ne hork haipatu. Eta handik, Nigeriatik, Kamerunetik, ani jende etortzen da honara. Eta horiek ere uh, sofritzen dute islamistak. Et, baina horiek gehienak dira, e, e, berak, e, ez dira katolikoak, eta belsak dira. Orduan, beldur naiz, segregazio edo diskriminazio bat eginen denez. Mhm. Agianez, agianez, eta badira anitz toki planeta hortan, nun, ez den goxo bizitzia. Eh? aldetik hor, uh, beraz, hasten da, sare bat uh, sortzen. Bo, egia erran hola pixka bat ikusirik, uh, beraz, gobernuetatik iniziatiba horiek heldu direla, fe, europatik eta notik gobernuetatik hor. Hemen go sozialistak ere hasten dira uh, olako sare bat sortu nahian, hor, atarratze eta endaiako erriak adibidez uh, presta gertu dira, sare elkartasun, sare hortan uh, sartzea. Agian ez da bakarrik sozialisten afera hori. Eh, ez da, politika ez da sartu behar hortan, eh? xare humanitarioa izan behar da denena. Eh? Eta agian eskolerian ere, eh, herri gehienek dute idekiko bortak. Eh, ez bakarrik eh, herri sozialistak, eta posible hori, eh? behar abada, behar handia, eta ez du erran nahi milaka jende etoriko dira herri guzietan, ez da hola, eh? bizpairu famili, eh, angelun ala biarritzen, ez du hilen biarritze edo angelu, eh. Ez da hori eh, ideia da, ikustea eh, zoin uh, diren eh, etxe, etxe hutsak eta badira, eta nun badira tokiak haurrak onartzeko eskolan, eta zeiten itia. Ara, bakotsak iten badu uh, bost toki, hor baiona biarritze angelu inguru hortan, eta uste dut eginen dela. Zabakarrik uh, partido politoko baten afera hori, denen afera da. Denak, denak um, humanoak gira, eta egun batez hori gertatzen bada hemen, ebe kontent izanen gira atxemaitia toki bat nun idikitzen dute borta. Juzuki, hor, zima uh, delkarteko kide gisa, uh, etorkinen arazoak, paperik gabekoena, urteak eta urteak ezagutzen duela zimadek egoera hori, uh, nola ikusten du, azkenean uh, gertatzen ari den mugimendu elkartasun hori ikusten dena ba, behintzat pertsona ba, batzuen aldetik? bada, eta muntatu dugu ere... Uh, e, e, denen artian, Ligue des Droits de l'Homme, Eh, la Fondazioa Bepierre eta eh, EFL eta horiek eh, bestiarekin deitzen den elkarte bat bada, txiki-txikia da, eh? laguntzeko jende horiek, hori alde batetik. Baina legeen aldetik beldurtzen gira. Zenta legeak erraiten du, guai fiteago emanen dutela, bai ala ez, jendia onartua den. Baina kamiatzen dena da, orai administrazioak poderea hartu du. Ez eta epaileak edo, ez eta medikoak. Oban, beldu gira pixkat, nola tratatuko dituzten eta kasu guziak, hoin fite, behar behar ezkoa zen fiteago egitea, hori untxala. Eta rean berdea ere, oai hartio, apa, lehen, miteranen denboran, hamar urteko karta lortzen zen kasu onbatian. Eta zendako hamar urte, zenta hamar urten, e posible da integratzia. Eta gero, ikusten zen, ea, integratua zen familia, ala ez. Eta geroztik pasatu zen eh, e, urtero, urtero behar zen galdein delako karta hori. Examen de passage bezalako behar zen egin. Eta la urte pastuta gero, gero gaiten alzen uh, eh, luce, epe luzerako karta bat, baina sekulan ez uh, urte. Eta orai pastu dituzte, bo, hiru urte pastuta gero, galeiten alda, eperuzerako karta bat. Ba, hori ez da Geroari begira, nola ikusten duzu, zakit, eh, norbanakoak uh, eh, egiten aldituen pausoak aipatzen eh, zenituen, uh, konkretuki nola adierazten da hori? geroak eranen, guk beti segituko dugu uh, gure permanentziak, eta kasuz kasu, entxatuko gira tratatzia, eh? batzuk, Eh, ez baitira, eh, denak ez dira siriatik etortzen edo eritretik edo, edo iraketik, benen eh, hor dira Proble, den problemarekin eta entxeatuko gira denen artian tratatzea, baina obe dena orai, xare hori poli, herriekin elkartekin, denen denekin posibilitake obetzia orai lantipi hori uh, giten ginuen orai arte, askoz hobetzen alda. Eta agian, agian einen dugu, egoaldian eh, asida, e, bai gipuzkoan, bai nafarroan, eta sendako hemen. Eh? Ez da politikan sartu behar, behar da konkretuki, eh, guaixare azkar bat muntatu. Juliet eh, Bergunian ginuen beraz eh, gure kilan eh, sima del kartekoa erramezala errefusiatuan eta eksodoaren gaia aipatzeko mileskar gurekin egonik atxaleuntan. Mileskar. Bai. la main, près du sac à main. Qu'on s'y trompe moins sans passer d'examen, je sais ce que vous avez jamais su. Non, non, on est dans toutes les langues du nada. Le bossu ne fait pas sa vie avec Esmeralda. En tout cas, si tu crois, je te pince. C'est dans les rêves que les bergers épousent des princes. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Accusé d'être de toutes les combines. Quatre épouses et combien de concubines Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut. Et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud Je fais la confidence assez tordue. Mais je l'ai dit et redit, et si tu lis Mario, tu lui trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue, je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas, ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas, ici et puis là-bas, puni deux fois. j'écoute la voix qui dit Va chercher la lumière, je vais pas courir la vie entière Je vais pas m'échapper davantage Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage Je vais pas attendre qu'on m'épluche La tête dans le sable, comme une touche Je cours, je galope et jusqu'à bout de souffle Je cours dans la neige sans les moufles ainsi est la rencontre du quatrième type Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype Je sais où je gêne Zep da taldea dublepen kantuarekin itzordu batzu agurtu intzin. Musika berri unekin abiatzen ditugu sasoin berriko lehen kanpoko mintzaldia. Eta lehen emanaldi juntan, aipatuko dugu intxauzetan joan den hilabete ondarian iragandiren debateetarik bat. Aurten ere, bizitegien politika izan da solasgai baina gehiago aldiuntan Europari itzulia. Astezken agatxuntan segituko dugun lehen main ingurua izanen da, zer atxiki behar gote da frantses modelotik. Zer aldatu behar da, zer atxiki behar da. Asteuntako kanpoko mintzaldian, astezken agatsian, behatziontan Euskari ratietan. Euskari Departamentuko bi euskarazko aurkulari pedagogikoak gure gomita kosteguruntako goizbegin, Isabel Karrikart eta Maialen Perri, beren lanpostuetaz gaina, eskola elebiduno publikoaren egoera ipatuko daukute. Eta nik horrekin agurtzen zaituztet itz eta putzeman kizonean itzordua bihar, bostetatik aintzina seiak arte, eta Fred Berroet berriz gurekin izanen da, eta bere le, lehen kronikaren tzat agnostik front taldea autatu du seiak euskal iratietan.